Esselamu alaikum. E, da mi odgovorite kako postupiti s roditeljima koji ne obavljaju namaz jer prema njima nemam ljubav što bih trebala za roditelje. Ja bih bila sretna kada bih se oni pokoravali Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallam Muhammad, wa ali Muhammad. Na nama je da prema roditeljima činimo dobročinstvo. Znači svejedno da li vjerovali ili ne, imamo obavezu dobročinstva prema njima. Molimo Allaha subhanahu ta'ala za njihovu uputu. Ako nisu na pravom putu i ako se suprostavljaju u istini, znači ne možemo ih voljeti Allaha radi. Ne može biti ljubavi prema njima onako kako imamo prema vjernicima. Dobročinstvom svojim, znači možemo biti uzrokom da Allah subhanahu ta'ala uputi naše roditelje. I to je ono što je naša obaveza da roditelj svati i pojmi da naš dinin pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala nas podučila tome da uzvraćamo znači dobročinstvom i da roditelji imaju svoje hak i pravo kod svog djeteta i na takav način da na određen način spustimo i blagi budemo prema njima i budemo im na usluzi u sarosti kako Allah naređuje na takav način ćemo dokazati tim koji ne znaju ljepote Islama i onoga što Islam propisuje možda to bude kasnije uzrokom njihove upute i vraćanja da priznaju da Islam je jedini pravi put